بصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم Prošli put smo sa Allahom te barek stara dozvolom spominjali hadis broj 22 iz knjige Blugul Meram jel, od Hafiza ibn Hajara rahimahullahu ta'ala pa smo govorili o dakle, hadis Enesa ibn Malika radijallahu anhu kada kaže upitanja Allahov kosanik, sallallahu alaihi vseleme o vinu da li može da se uzme kao sirće, dakle, da li može da se pretvori u sirće? Pa je rekao Allahov poslanik sa selleme, ne, ne može. Pa smo spominjali, dakle, vezano pravilo da li neđaset može da postane čist pretvaranjem u neku drugu materiju, ako se sećate. Pa smo bili rekli da ne može vino da se pretvori u sirće, ako čovjek, dakle, ljudskim uticajem, jel, da čovjek nešto učini sa njim, jel, pa smo spomenuli kako su to ranije radili Arapi, iznosili bi vino na sunce, pa bi ga vraćali u sjenku i sve tako, sve dok ne bi, jel, dok se ne bi pretvorilo u sirće, jel, tako. Dakle, ljudskim uticajem nije dozvoljeno koristiti tako sirće, tako. A ako se alkohol, odnosno vino samo sebe pretvori u sirće, onda je dozvoljeno je koristiti ga. Ajde. Dakle, ako se vino samo od sebe pretvori u sirće, onda je dozvoljeno koristiti ga. Tako, nam. Spomenućemo ćemo, dakle, nešto vezano za ovo. Mi smo spomenuli da je razilaženje kod učenjaka, pa je neki kažu kada se neđaset pretvori u neku drugu materiju, dakle, na način da izgubi sva njegova svojstva neđaseta, odnosno da promijeni sva tri svojstva, da više nije neđaset. Sećate se to. Pa su jedni rekli to je moguće, a drugi su rekli to je nemoguće. Do mene je došla jedna fetva koja je interesantna. I vi ćete se složiti u tome, a to je što je jedan genije koji se naziva Dajom, jel, izdao fetvu u Bosni da je dozvoljeno koristiti želatin svinskog porijekla. Dakle, da je dozvoljeno koristiti želatin od svinje. I ovo su mi donijela braće, ja sam se stvarno, da vam kažem, dakle, nisam se iznenadio kad sam čuo od koga dolazi, jer subhanallah, čovjek je pogrešio u, u pitanjima teuhida, i upao u širku, mnogim pitanjima, Allah subhanahu tada kaže, Eledine amenu, volem jelbesu imanehum bi zulm, ulaike lehumul amnu wa hum muhtadun. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa širkom, njima pripada uputa, potpuna uputa wa وهم مهتدون njima pripada potpuna bezbjednost na dunjaluku i na ahiretu وهم مهتدون i oni će biti u potpunosti upućeni zatate međutim da se radi o osobi koja je nijakidu ne poznaje nije ni čudo dakle što se zapetljo u ovim dakle nekim fikskim pravilima i posebno kada je dozvolio koristenje svinskog želatina a mi ćemo sad reći inshallah u koji su dakle jel, njegovi dokazi dakle ovo je bilo dakle u safu izdata ova fetva i takođe u preporodu izdata ova fetva o dozvoljenosti odnosno da je želatin jedin svinski halal. La haule vela kuvete ila bila. Dakle, kažemo, ako čovjek pogriješio u pitanjima akide, teuhide i širka, nije ni čudo što je onda pogriješio u pitanjima halala i harama vezano za fiksije propise. Nam, pa kaže, svi su stava da alkohol, dakle, dokazuje. Dakle, ja ću spomenuti samo neki određene dijelove i spomenut ću način na koji on pokušava da dokaže da je želatin svinskog porekla halal. Pa kaže, svi su stava da alkohol zagradi, alkohol prema mišljenju četiri pravne škole čist, koji se prirodnim putem preobrazuje u sirće. Dakle, bez uticaja ljudskog faktora, dakle, gubi prvobitni propis i postaje dozvoljen. Dakle, većina učenjaka kaže da alkohol kada se samo sebe, bez ljudskog uticaja, pretvori u sirće, da je takav dozvoljen. Je tako? A mi ćemo kasnije ovdje spomenuti kako se želatin dobija. Da li se on odvoji samo sebe od svinjetine ili čovjek mora da ga odvoji ljudskim uticajem, ali to je dakle nevezano za to. Prvo, kaže, prvi dokaz pod A, kaže sljedeći dokazi, analogija, to je skijas. Poređenje svih ostalih nečistoća sa alkoholom. Dakle, poređuje svinju, poređuje sa alkoholom. A mi kažemo da oko svinje nema razilaženja da je prljava. Ako od alkohola postoji razilaženje, da li je prljav ili nije prljav, jedna stvar. Druga stvar, zašto je Allah te zabranio alkohol? Zbog prljavštine ili zbog opojnosti, zbog opojnosti zato što opija. Dakle, pravilo koje je on ovdje spomenuo, kada nestane razlog zabrane, onda prestaje i zabrana. Dakle, razlog zbog čega je Allah zabranio određenu stvar, učinio je haramom, kada nestane taj razlog, nestaje i, i haram, zabrana, nije više haram, jer tako? Dakle, u vinu, zabrana vina je zbog opojnosti zato što opija. Zbog toga je Allah zabranio alkohol. Kada nestane ovo, nestaje i zabrana, onda više nije alkohol, već je sok ili neki drugi napitak. Ili ili recimo sirće. Zašto je Allah poslan sveme zabranio da se alkohol, dakle kada su ga upitali Allah poslaniće, hoćemo ga pretvoriti u sirće? Pa je rekao nemojte, prospite ga, jer bi to otvorilo vrata da bi ljudi pro, i dalje proizvodili alkohol, pa bi posle od alkohola proizvodili vino. Da se ta vrata zatvore definitivno. Međutim, ako bi se alkohol, odnosno ako imate sirća, sirćeta, jel, koje se samo pretvorilo dakle, iz alkohola u sirće, onda ga ostavite, nemojte njega prosipati. La haule vela kuvete, ila bila. Dakle, razlog zabrane alkohola jeste opojnost. A ono što je zabranjeno da se jede direktno, odma postaje šta? I prljavo. A ne ako je nešto prljavo, ne mora odmah da znači da je, odnosno kad je nešto prljavo, odma je haram. Svatate ovo bare galofikum. Druga stvar, što se svinjetine tiče, svinjetina nije poput alkohola. Zabrana svinjetine, zbog čega je? Jeste ta abudi, ta abudi, nešto i, i badecko. Ko će sada dođe nam kaže, svinsko meso je tako i svinsko meso je tako. To nisu znali niti asabi, niti Allaho poslanik, niti iko. Allah je zabranjen da se jede i muslimani su morali da ga napuste. Dakle, to je pitanje ibadeta. A kod alkohola se jasno vidi njegova šteta, odnosno da opaja. Svatate ovo barek Allaho fikum. I da smijetina ostaje smijetina, bez obzira pretvorio ti u šta je pretvorio. Svatate ovo barek Allaho fikum. A osim toga, kada govorimo o mesu, nema razilaženja. Dakle, svi se slažu da je osnova kod mesa da je haram kod svih drugih vrsta jela je osnova da je halal. I kod napitaka, i kod, osim kod mesa, meso je haram. Halas. Sve dok se ne dokaže suprotno. A to je ili da ga zaklo musliman, ili da ga zaklo židov ili hrišćanin. Dakle, kod toga nema. I ovo, dakle, pravilo je opšte poznato kod ovih, ovih pametnjakovića što su studirali šerijet. I Abdullah Azam, baš, dakle, spominje, dakle, na jednom predavanju, eto, ovo sam spomenuo samo usput da Abdullah Zam, Rahim Alotela, prenosi ovo, ali to oni mogu naći tekako kod Ibn Kudame i kod drugih, da je osnova kod mesa da je haram sve dok se ne dokaže suprotno. I to važi kod mesa. Sa druge strane, kada pogledamo meso od krave, i meso od svinje, i meso od ovce, i meso od konja ili od deve, jedino Čak ni to nije uvijek. Možemo da ga razlikujemo vanštinski po boji, niti po mirisu, niti po ukusu. Sve zavisi koja je, dakle, koja je godi, kojima je godina životinja i tako dalje i tako dalje. Dakle, nema sumnje, s obzirom da Allah zabranio svinjetinu, da je ona sa druge strane po koncenzusu šta? Haram. I po koncenzusu je sa druge strane neđi si prljava. Svatate ovo bare kalafikum, dok za alkohol smo rekli, na prvo mesto ima razilaženja, a na drugo mesto razlog alkohola nije te abudi, dakle, u smislu da je skriven da ga ne znamo, kao što je kod svinjetine, već je vanšinski i vidi se. La haule vela kuete ila bila. Dakle, ovaj prvi dokaz je batil nam. Pa kaže, postoji koncenzus islamskih učenjaka da alkohol koji se prirodnim putem bez djelovanja ljudskog faktora preobrazi u sirće postaje dozvoljen, a većina učenjaka zadržava taj stav i kada je riječ o manualnom pretvaranju jel, alkohola u sirće. Taj isti propis treba važiti i za ostale nečistoće nakon što dožive hemijsku promjenu. Takvo nešto nije u skladu sa zdravom logikom. Ako nije u skladu sa zdravom logikom, kako onda možeš to razumeš kao dokaz ako nije iz Kurana i od sunneta? Dakle, Kuran i sunnet se uzima kao dokaz čak i ako se ne slaže sa svojim razumom, ne kontaš ga. Međutim, ovo si ti pogrešno shvatio. La haule vera kuete ila bila. Jer kad si spomenuo ovo pravilo, dakle ovo pravilo koje smo prošli put spominjali, kada se neđis pretvori u neku drugu materiju na način da izgubi sva svoja svojstva neđaseta, dakle miris ili boju ili ukus, onda više nije neđis, onda je čisto. Jer tako, to smo pravilo spomenuli. Međutim, ovo pravilo nije min el kawaid el kulija, el kubra, od velikih sveobuhvatnih pravila. Čak i velika sveobuhvatna pravila imaju neke iznimke koje se ne uzimaju u svakom slučaju. Mi smo spomenuli, dakle, pet velikih sveobuhvatnih pravila. Jedno od njih je su baš, na primjer, na primjer su baš, jel? Inemel amalu bin djela su shodno nijetima. Dakle, to je sve obuhvatno pravilo koje zauzima čitav šerijet. Međutim, ima nekih mesela, nekih pravila u kojima se ne gleda na nijet. Kada čovjek počini kufr, vanšinski kada uradi kufr, ne gledamo mi na njegov nijet. Nego on dobija propis kafira, kod toga nema razilaženja. Naprimjer, a ovo pravilo da kada se neđaset promijeni u neku drugu materiju gubljenjem njegovih jel, svojstava, sifeta, jel, neđaseta, ovo je malo pravilo koje nikako, kao ovdje kaže, treba važiti za ostale nečistoće. Ne može važiti za ostale nečistoće. Zašto? Drugi dokaz moje. Kaže, poređenje sa štavljenom kožom, jel, lešine, većina učenjaka je stava da koža lešine stavljena, štavljenjem postaje čista. To mu je dokaz. To nije nikakav dokaz. Ovo je dokaz protiv tebe, jer smo rekli da po iđmalu ne može da se svinska koža ne postaje čista štavljenjem. To smo rekli, svi to kažu. Ima Mahmed čak i meso životinja čije se jede, čije se meso jede. Kada ugine samo sebe, odabrani sad kod Amberija je da ni to ne može, ta ni ta koža ne može šta da se čisti štavljenjem. To smo rekli. Pa smo rekli da životinja čije se meso jede, bez obzira, dakle, ako ugine, da se čisti ona. Ako se zakolje, onda ne mora da se šta, štavi jer je čista samo po sebi. A za svinsku kožu smo rekli da ne može štavljanjem nikako da se očisti. I spomenuli dakle stav Hanefija, i stav šafije, koji dodaju još na to, dodaju i kožu psa, da ni ona ne može šta njega se čisti. Dakle, ovo je kijas malfarik. On je ovdje sve kože stavio, želeći da zbuni, ne želeći može da zbuni, već je ovo promašio. A izdaje fetve, govori, dakle, kada izdaš fetvu na ova, znači Allah ti dozvoljava da jedeš želatin od svinjetine. Sva, to je on uradio ovdje, a nije možda ni svjestan toga, la haule vela kuvete ila bila. Pa kaže te, dakle, sljedeći dokaz jeste propis važi, dakle spominje pravilo, pa kaže propis važi kada za njega postoji povod. Propis važi kada za, za njega postoji povod. Želatin, dakle kasnije on ovdje spominje kako se proizvodi želatin, pa kaže, dakle od kostiju i od kože, većinom se pravi od kože, dakle nije ni to dobro na Google pročito, nego je samo pretrčao preko Wikipedia, nek se vrati opet, pa će vidjeti da se pravi od svinske kože, dakle ona švarta, dakle ona i loj. Ona se odvoji od mesa, a onda se sa pomoću kiseline i vode rasvaja se taj protein, dakle od ostale materije, od masti, jel? Od kože odvaja se protein, koji je šta? To je taj, jel? Želatin. Odakle potiče ovaj želatin? Od svinje. Jel on i prije toga bio želatin? Jeste. On je uvijek bio želatin u svinji, samo s ovim hemijskim procesom uspjeli da odvoje proteine jedno od drugih. Koliko ima proteina vrsta? To najbolje poznaju bilderi. Aminokiselina ima, Allah zna koliko vrsta, hiljade, hiljade vrsta proteina. E ova želatin je jedna ta vrsta koju su oni uspeli da ga izdvoje, da bi ga koristili za svoje neke jel, potrebe. Ali on je i dalje šta? Od svinje i nije se pretvorio ništa drugo. On je i dalje od sto dio svinje. Svata to bare kalafikum. Čak i ako bi rekli da je on čist, i ako bi rekli da je on čist, on je opet dio svinje. I nije se pretvorio u nešto drugo. On je isto ono što je bio prije toga. La haule vela kuvete ila bila. Subhanallah. Nakon toga spominju, dakle, jednu stvar dakle, apsolutno nema ništa veze, veze sa ilmom, posebno jer su je oni svakovali i neki profesor Jasmin Džanan, kako zove, ne zna ni ko je to. Ne morate ni da znate ko je. Prenosi, dakle, ovu fetvu od svojeg brata Semira, pa kaže, brat Semir, a on ne da nije brat, nego ne može da bude ni polu sestra kamoli brat. Zbog ovog ovih budalaština što priča. La haule vela kuvete ila bila. Pa kaže, sa fikske konferencije Islamskog medicinskog kongresa u Kuvetu, donešen je sljedeći zaključak, pa kaže, preobrazba, dakle ovo o čemu mi govorimo, el istihala, da se pretvori nešto drugo, koja znači potpuno pretvaranje jedne materije u drugu, koje se po svojstvima razlikuje od nje čini da nečiste tvari postaju čiste i da ono što je zabranjeno bude dozvoljeno. Mi smo rekli dakle da ovo pravilo šta? Da ovo pravilo fiksko pravilo. Međutim, da ne ulazi u sve šta, u sve mes ele i na svako područje, već ulazi samo u određene stvari. La haule vela kuvete ila bila. A oni su pokušali svinju koja je haram, svaki njen dio bez razilaženja među učenacima, koja je nečist po koncenzusu svih učenjaka. Druga stvar, dokaze koje spominje za alkohol, ono je dokaz batil za svako ko ima razuma ima fika u vjeri. A što se kože tiče, rekli smo da ako koža smjetine ne može da se očisti štavljanjem po koncenzusu, već je samo razilaženje da li je dozvoljeno koristiti ili ne, u smislu kad hoćeš da, da, da klanjaš, a imaš na sebi jaknu ili rukavice od svinske kože, moraš iskinuti, jer se nije očistila svinska koža se nije očistila štavljenjem. To smo spominjali bez razilaženja. Sada to bare kalofiku. I on je dakle htio ovdje da napravi jednu šta? Jednu mučku da ispane da ispane interesantan la haula wala kuvvete illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel dakle želatin je što želatin svinskog porijekla, svaki njegov dio je haram i on se nije pretvorio nešto drugo. La haule vela kuvete illa billah, hasbun Allahu ve nijemel vekil. Spomenut ćemo kasnije koji je ovo broj safa, pa ćete vidjeti inša Allah u tjela. Uglavno ova fetva je batilun, batilun, batil, bez imalo sumnje, la haule vela kuvete illa billah, hasbun Allahu ve nijemel vekil. Hasbun Allahu ve nijemel vekil. Hala, sljedeći hadis, barek Allah fikum, jeste hadis od Enesa ibn Malika radijalahu anhu, kada kaže, lema kjane jevmu hajbara, amara Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, eba talha, fe نادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لهوم الحمر الأهلية فإنها رجس Kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu, kada je bio dan Hajbera, Allahu poslanik sallam je naredio Ebi Talhi, pa je pozvao ko glasnik i rekao je, uistinu je Allah i njegov poslanik su zabranili meso domaćih magaraca jer su one rič jer su prljave. Hadis je, dakle, mutefekun alej. Prva stvar koju možemo uzeti iz ovog hadisa jeste da su domaći magarci prljavi, jel tako? Da je njihovo meso prljavo i njihova krv i njihova mokraća i balega, jel tako? Druga stvar, što se tiče znoja, dakle magaraca i njegova, kako se kaže to, pljuvačka, jel tako? Bala i njegovo tijelo, dakle općenito njegova dlaka, oko toga postoji razilaženja, a mi ćemo to kasnije spomenuti na kraju, dakle, kad budemo govorili o ovom hadisu. Treća stvar na koju, jel, upućuje ova hadis jeste tehrimu ekli luhumiha u šurbi lebeniha. Zabranjenost jedenja mesa domaćih magaraca i zabranjenost pijenja njihovog mlijeka. Tako? Nam. Fa inaha rijs jer je ona prljava. Wa rijsu huwa kadiru neđis. A rijs, dakle je, dakle obratni, dakle obratna ona prljaština, neđasite, tako, taj. Četvrta stvar, Allahov poslani sveme je, dakle, ovdje spomenuo precizno domaće magarce. Dakle, iz ovoga se izuzima odma divlji magarac, a mi ovde se misli na zebru. Dakle, zebra se na arapskom jeziku kaže divlji magarac. je Tako. I ovo je takođe dokaz da je divlji magarac čist. Jer je Allahov poslan se nam je precizno spomenuo domaćeg magarca, dakle onog pitomog, i pomenuo ga kao prljavog što ukazuje da onaj koji je divlji, koji nema dakle ovo svojstvo pitomi, jel da dakle, divlji na, drugoj strani, da je on isto tako nema isti propis kao onaj pitomija, to je šta? Da je dozvoljen da je čist, je tako bare halafikum. Zalike enna hasajdun tahirun halal, jer je ona divljač, dakle koja se lovi i koja je čista i koja je halal. Nam. Peta stvar, Allahov poslanik se ne je spomenuo rič, odnosno razlog zabrane. Zašto je zabranjen magarac? Allahov poslanik je odmah spomenuo, ta inaha rič, jer je ona prljava, je tako? I ovo je dokaz da sva, sve ono što je samo po sebi, dakle, prljavština ili izbor prljavštine, feh je muharrama, da je ona haram, da je ona zabranjena. Svatate ovo, barek Allah fikum. La haule ve la kubete illa billa. Lema fiha من al mudarris sihiyya wa li annahu khabith mustaqdir zato jer u njoj ima štetnih dakle zato što šteti zdravlju i zato što je dakle khabith mustaqdir jer je odvratna i dok se kaže to dakle ono što duša odbacuje zbog od njegove odvratnosti i prljavštine la haula wala kuvvete illa billah nam šesta kauluhu yanhiyanik ilhi yanhiyanikuma zabranjuju vam njih dvojica ovde se misli dakle ovo jedno se vraća na Allaha tebarakutala da je on jedan koji zabranjuje yanhiyan Hani Kuma, dakle njih dvojica, vam zabranjuju. Allah i njegov poslanik vam zabranjuju. Svatate ovo barek Allah. Dakle, sve ono što Allahov poslanik zabrani je isto kao i ono što što Allah te barek da zabranje. Sva ta to barek Allah. Dakle, ovo je, alhamdulillah, logično i jasno. Taj, dakle, ono razilaženje što smo malo prije spomenuli. Eđma al ulema ala ana ravatu al himar al ahlije u abigal, u ebeuluhu, u ademuhu, u lahmuhu, neđisa. Složili su se učenjaci, dakle, koncenzus je učenjaka da je balega magarca, domaćeg magarca i mazge, i njegova mokraća i krv i meso da su prljav, da su neđis, jel? Jer Allah poslani sa nama kaže innehu neđis, a u drugom rivatu govori o balezi innehu riđ, ona je prljavština, dakle. Inehu ridž, inehu ridž, jel? Ona je prljava. A različitu se se oko tijela, jel? ove dvije životinje, dakle oko znoja, dakle magarac, mazga se znoja isto kao i konj, je li tako? Wa fi famihi wa ma yahruju minhu min riqin wa su'rihi. Dakle i oko usta, dakle ove životinje i oko njuške, kaže se njuška, kaže, je da? I ono što izlazi dakle iz usta od pljuvačke ili iz nosa od onih sluzi, tečnosti i tako dalje i tako dalje, dakle oko toga su se razišli da li je prljavo ili nije. Imam Ahmed, dakle njegov poznati stav da su, da je ovo sve prljavo. Dakle, i pljuvačka od magarca, i dakle, domaćeg, i od mazge. I njegova, dakle, dlaka i znoj, i tako dalje, i tako dalje. Nam, taj. I u ovome su ga slijedili, dakle, njegovi učenici i prijatelji. Nam. Pa se spominje, dakle, u Muknija i Al-Insaf, Al-Bigalu, Al-Himar, Al-Ahli, Neđisa, Hada al-Medheb, u Alehi, Džemahiru, Al-Ashab. A kaže Ibn Džauzi, Hada huve sahihu min al-Medheb. Dakle, mazge i magarci domaći su neđisa. I ovo je mezheb i na tome su većina naših asaba. Misli se Hambelija, jer tako? A Ibn Dževzi kaže i ovo je ispravno od mezheba. Dakle, ovo je ispravan stav u Hambelijskom mezhebu. Što ukazuje da u Hambelijskom mezhebu ima i drugi stav. Ali ovo je ispravan i većinski stav učenjaka Hambelijskog mezheba. Da su magarac i mazga, da je sve prljavo. Svatate ovo, bare Taj, druga dva imama, imam Malik i Šafi i rahimahum Allahu ta'ala, su tog stava da su ove stvari čiste. Dakle, na čemu su se složili, da se vratimo opet, kada se radi o domaćem magarstvu i o omazni? Složili su se svi, nema razilaženja, da je meso prljavo i mokraća i krv i balega. Dakle, kod toga nema razilaženja. Ja tako da je to prljavo kod domaćeg magarca i kod čega? Kod mazge. A razlišli su se kod znoja, dlake, njuške, bale, one pljuvačke, kod toga se razlišli, tako? Pa ima Mahmet i većina učenjaka Amelijskog mezeba stva tvrde da je i to prljavo. A imam Malik i imam Šafi su to stava da je to čisto. I to je također drugi revat koji se od Imam Ahmeda prenosi. Tajib i neki, dakle neki učenjaci dakle, iz našeg vremena su to također izabrali za ispravanstav. Kaže šejh Muhammed ibn Ibrahim Ali šejh, innaha tahira fil haja, wala jenđusu minha illa al baul wal-ravath wa dem. Ove životinje su dok su žive čiste. Dakle, vanšinski su ove životinje čiste i nije od njih prljavo osim šta, osim okraća ili balega ili krv. Kaže šejh Abdurrahmane Sadi, ispravno je u što nema sumnje ennehu ene el bigal vel himar tahiran fil haja kel hir da su mazge i ovi domaći magaci da su čisti dok su dakle u životu poput mačke dakle isto pravilo smo ovo spominjali oko mačke ako se sećate je tako dakle bili smo rekli da je meso mačke haram je tako i da je mokraća mačke haram i da je balega mačke haram međutim da je ona sama po sebi vanštinski čista dakle njena dlaka ili ako nešto popije iz posude ili nešto na njuši ili joj upadne dlaka i tako dalje i tako dalje. Rekli smo da to nije prljavo, jer je Allahov poslanik se nam spomenuo razlog zašto. Dakle, na, na čemu je izgrađeno pravilo, el mešekat u težlibu taj sir, po teškoće za sobom povlači i olačicu, a, a to je, inna ha min tawafina alejkum wa tawafat, ona je od onih koji se stalo motaju i vrzmaju oko vas, nam. Pa spominju, dakle, prvi dokaz, prvi dokaz, dakle, onih koji smatraju da su ove dvije životinje čiste, osim onog na čemu su se složili da je prljavo. Prvi dokaz, ene nebije se sreme, huve, wa ashabuhu kanu, jer kebuneha. Prvi dokaz, je da, da Allahov poslani sveme i njegovi ashabi da su jahali ove životinje. Dakle, magarca i mazgu, jel? Jel tako? وما هذا لم يأمر بالتوقي من هذه الفضلات منها ali pored toga Allah poslanicena dakle nije zabranio a, ili naredio da se ljudi dakle čuvaju od od lake dakle prostreš neko ćebe ničim ne smiješ da dotakneš inače nećeš pošto posle moći da obavljaš namaz tako wa ta'khirul bayani an waqti al-hajj la yajuz a okašnjenje sa pojašnjenjem određenog pravila u vremenu potrebe za pojašnjenjem je zabranjeno. Dakle, kada se pojavi sad neki, neka problematika, ne možemo mi da je kasnimo kad, ta, nekad tamo. Nego odmah mora da se pojasni. Čim je došla neka problematika u islamskom društvu, Allah te barak bi odmah objavio ajet o pojašnjenju te problematike. Ili bi Allah posle sveme odmah presudio u određenom dakle, trenutku, ali i salatu nam. Donio bi, dakle, spomenuo bi propis o čemu se radi. Svatate, pojasnio bi problematiku, a ne bi to kasnio, dakle, ostavio za kasnije. Svatate ovo, barek Allah, fikum. Isto tako ovde, a sahabi je poslanik su jahali te životinje, Allah poslanik nikad nije naredio, morate se čistiti, to je prljavo, ne možeš klanjati nakon što si jahao na magarca, Mar magarac je isto koji konj znojav, mora da ti ostane od onog, dakle, neugodnog vidista njegovog znoja, je tako? Ja sam nedavno imao iskustva, <laughs> dakle, sa, sa jahanjem, jel? Nam. Drugi dokaz, Allah poslanik se sveme rekao, o mački ineha leiset binajis ineha min tawafina alejkum ona nije prljava ona nije prljava ona je od onih koji se stalno motaju oko vas dakle ovaj dakle razlog ova ille koji je Allah poslanik ovde spomenuo dakle zašto nije prljava dakle zašto se ne tretira prljavom da kažem vanštinski dok je živa zato što se stalno vrzma tu oko oko vas A isti ovaj razlog imamo, dakle, kod domaćih magaraca i kod, kod mazge. Čovjek stalo ima kontakta s njom, čak više nego sa mačkom. I više mu je potrebna i više radi sa njom, jel, šta ti ja znam, u, dakle, pos, poslovi, jel, šta ti ja znam, usjevi ili šta ti ja znam, nego sa, sa mačkom, jel, tako? Ajva. Pa kaže, fa iza afa ufije anil hirra li teta ufiha, fa huo fil himari wal bihali eula. Ako je, dakle, oprošteno ili ako je pređeno kod mačke zato što se ona vrzma tu po kući, onda je preče da bude da se pređe kada se radi o magarcu i o mazgijel koja se daleko više koristi od mačke i sa kojom čovjek daleko ima više kontakta nego sa mačkom, je tako? I treće, dakle, veliko pravilo, kaida, al kaida, al šarija, al kulija, al kubra, dakle, veliko šarijetsko obuhvatno pravilo glasi. Dakle, neka ono malo prije što je spomenuo ovaj naš supermen, pa se zapetio sam, ne zna u što se zapetio. Allahi, da Allah sačuva, la haule, la kuve, la dakle ovo je veliko sveobuhvatno pravilo el mešekatu tedzibu tejsir poteškoće za sobom pra, dakle povlači šta povlači olakšenje je tako barekallahu fikum i ako znamo da su asabi da lako sami koristio ove životinje onda bi te kako bila velika poteškoća da nakon svakog jahanja tih životinja ili kontakta s njom čovjek mora da mijenja odeću da bi obavljao namaz svatate ovo barekallahu fikum međutim to se nikad nije desilo u sunetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže šejh Muhammed ibn Ibrahim ali šejh hadal qawlu huwa al-aliq bi sharia al-Muhamedije, šarijet il-Jusr, dakle, ovaj stav da su, dakle, magarci vanštinski, da, domaći magarci i, i mazge da su vanštinski, jel, njihova koža, njihova pljuvačka, njuška, jel, da su čisti, mimo onog na čemu se se složili da je prljavo, a to je, šta rekao smo malo prije, četiri stvari smo spomenuli. Ajva, i balega. Dakle, mo, mlijeko i meso ulazi isto je se jede. Dakle, imaju isti, isti propis, jer tako. I krv, ja, on je spomenuo krv, on je spomenuo krv. Uglavno kaže šeheh Muhammed ibn Ibrahim, dakle, ovaj stav je preči i bolje odgovara šerijatu Muhammeda sa sveme šerijatu olakšice. Dakle, šerijatu olakšenja, wal bu'di, anil haređi, wal mešeka i, dakle, udaljavanje od, dakle, poteškoća i, jel, dakle, ovih problematika, tako? Nam. Taj, vokale Ibnu, Ibnu Hajim, dalilu neđaseti, la ju kao ima dalila tahara. I, dakle, dokazi onih koji govore da je da su domaći, jel, magarci i mazge vanštinski prljavi, njihovi dokazi se nikako ne mogu nositi sa dokazima koji kažu da je, da je šta? Da je čisto. Bar kalafikom. Dakle, ovo smo, alhamdulillah, problematiku riješili bez, bez problema, je tako? Nam, bez razilaženja. Malo prije smo spominjali ovi koji su, je bio ona moja fetva. Ona moja letva, ovo je letva, vallahi. Nije moja fetva, nego je letva na ovom papiru, svatate? A neki partizani dali fetvu da je svinski želatin halal. Ja, Na osnovu čega? Na osnovu njihovog znanja i poznavanja šarijetskih pravila i tako dalje i tako dalje. Ali su se samo zapetljali i mi smo im odgovorili samo nešto malo, alhamdulillah, jer je stvar jasna ko dan. Zapetljali se totalno, a? ali ako oni budu htjeli još, mi ćemo im dati još inšala u tela. To nije nikakav problem. La haule vela kuvete ila bila. Zašto se ne? Ja su sad fetve eminentne naše uleme iz Rijada i da oni kažu bilo koji dio svinsk, svinje, dakle životinje, svinje, svaki njen dio je haram. Dakle, spomenju, među ostalom spomenju dokaz pa kaže kada se pas ili svinja spale pa se pretvore u pepeo. Pepeo je čist, a? La haule la kuvveti la vila. Najedi se pepela. La haule vela kuvete ila bila. Astuna bahu ne Ili dokazi kada, dakle, mokraća ili neđaset, kada ispari, ono ode u oblake, a onda se iz oblaka spušta čista kiša, pa kaže Allah izvodi iz nečistog u čisto i čisto u nečisto. A na početak spominje, dakle, vezano za alkohol, pa kaže da su, dakle, šta, da su se složili da alkohol ne može da se pretvori, jel, da je prljav, osim ako se sam pretvori od sebe u šta, bez ljudskog šta, kako se kaže to, jel, faktora, jel, bez ljudskog učešća, ako se pretvori samo sebe u, u sirće, da na taj način postaje čisto. Ko kaže? Ne, alkohol, kada, kada se samo od sebe pretvori alkohol u sirće, a, samo od sebe, bez ljudskog uticaja, onda kažemo da je halas, da je dozvoljeno koristiti ga, da je čist. Međutim, ako ga čovjek, ako ga čovjek sam, to, to, to smo govorili prošli put, ako sam uzme sad čovjek alkohol, pa ga nekim svojim hemijskim procesima, kao što su to radili Arapi, iznošenja sa sunca na sjenku i opet i sve tako, dok izgubi svoje sva alkohola. Nam, Dakle, rat pita ima li šta za njih što je haram. Kako će biti za njih? La haule vela kuvete ila bela. Kad isti, ista ova osoba kaže da su mu bosanski vojnici, dakle u američkoj vojsi koji su u Iraku, da su mu braća. Svatate, ovo su ljudi koji su akide Cerića, koji su akide Tihića. To je taj isti menheđ. La haule vela kuvete ila bela. Iskrivljavanje šarijeskih tekstova i dozvoljavanje ljudima da jedu svinsko meso. Želatin je dio svinjetine svata protein koji se zove želatin. Hemijskim procesom je, dakle, uspjeli su da ga razvoje od ostalih proteina i da ga osame, kako bi ga koristili za, nešto, za neke sve potrebe, tako? Ali on i dalje ostao deo svinje, nije on ništa posto drugo, da kažeš on više nije dio svinje, sad je nešto drugo. Svata to ovo, barek Allah fikum, la haule vera kuete, ila bila. Ovo je celokupna osnova hrana sa, dakle ona je cijela sama po sebi hala, dakle haram do, dokazuje šta, znači, štavljenje znači, kože. U, u osnovi je veći haram, mislim, no. temelj nije haram nego kod alkohola, alkohol kod alkohola on se izvadi ra, da se da ga, što, što nije, što nije ovaj, haram. Jedan od razloga je također što je alkohol osnovu porijekla od čega? Od grožđa, od biljki koje su u osnovi čiste sve. Svatate, međutim, meso je, rekli smo šta, da je u osnovi me, mesa haram, tehrim, la haule vela kuete, illa billah la haule vela kuvete ila bila. Al hajr, da je Allah uputi. Taj sljedeći hadis od Amra, ابن خارجة رضي الله عنه كاشي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راهلته ولؤابها يسيل على كتفي حديث صحيح دكلي برنسي غيما محمد ترمزي يونغا تكوجي تينيو كو دكلي صحيحهم يتكوجي دكلي ما درغي رواية od imama Bukhari i Muslima i drugih. Taib, kaže Rahim Al-Tala, Allahov poslanik sallallahu alaihi veseleme seleme nam je držao hudbu na mini i bio je na, na svojoj jahalici, a dakle, luabuha, dakle, balat, jel, iz usta mi se slivala na ramenu. Dakle, od jahalice Allahovog poslanika, dakle ona bala, ovdje se misli na devu, na kamilu. Dakle, bala iz usta one kamile mi se slivala na ramenu. Taj prva stvar koju možemo uzeti iz ovoga jeste da je, dakle, pljuvačka deva čista i da nije prljava. I ovo je iđma među muslimanima. Zašto? Jer je Allahov poslanik, sallallahu alaihi veseleme, video kako ta pljuvačka se sljeva, jel, kako se sljeva na Amra ibn Haridže radijallahu anhu i nije mu naredio dakle, da kleda se opere ili da je opere u ikraruhu ala šeji min sunnetihi, a kada o nešto, dakle, dozvoli da se desi, to se tretira, smatra njegovim sunnetom, sallallahu alaihi wasallame. Nam. Wa ala fardi enahu, sallallahu alaihi wasallame, lem ja'melu, fa inna Allahe ta'ala ja'lemu. Pa i čak ako Allaho poslanik sallallahu ako bi, dakle, sebi predstavili da Allaho poslanik, dakle, o tome nema puno, jel, znanja, Allah te barek zna. Dakle, kada Allahov poslanik vidi nešto i prečuti, to znači da je halal, da je dozvoljeno. Međutim, ako bi to bilo zabranjeno, a Allahov poslanik to ne zna, jer mu nije o tome sašlo objeva, Allah bi odmah objavio to pa bi popravio dakle situaciju. I za to imamo ne samo ovaj primjer, imamo drugih primjera. Dakle ovom, dakle ovo nije primjer, ovdje se to nije desilo. Ali na primjer vezano za zarobljenike Bedra. Allahov poslanik je uzeo savjet Ebu Bekra, ali ja je došao da je savjet Omera bio bolji. Je tako? Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Fe ikraruhu alehi dalilun ala taharati. Dakle, to što je Allah poslanik se nama dozvolio i što Allah te barek tada dozvolio, jel? Je dokaz da je to čisto taj. Druga stvar, mislulu abihi ala sahih veuluhu wa ravasahu fe inahu tahir. Dakle, poput bale ili pljuvačke deve je takođe dakle, ala sahih, kada se kaže ala sahih, po ispravnom stavu, dakle, ima i drugi stav, koji kažu od učenjaka, koji nisu, dakle, ovog stava. Kada kaže ala sahih u zagradi, znači, dakle, po ispravnom stavu, to znači da ima drugi stav, mokraća deve i balega deve, dakle, i one su čiste i nisu prljave, nam, zbog hadisa, uranijina i drugih, dakle, predaja. Uranijin, to su oni, dakle, iz plemena, beduini, koji su došli kod Allahovog poslanih sveme bolesnih srpela i, dakle, vrućina, vrelina, jel, pustinja, pustinje, pa je Allaho poslije sveme naredio jednom od Asaba da ih povede sa sobom, u, dakle kod sebe u pustinju, da ih napaja devinom mokraćom i devinim lijekom, kako bi se izliječili od bolesti koju imaju. Svatate ovo? Nam. Pa su oni nakon toga ubili, pobili, dakle pokrali deve, njega su izmasakrirali, pa Allah poslan se nam je naredio da se oni također poubijaju, da im se iskopaju oči, da im se oseku ruke i da se bace živi na vrućinu, dakle na toplotu sunca da pocrkaju, da im se vrati na isti. Način, uglavnom, ovo je dokaz šta da je mokraće devina dozvoljena, odnosno da nije prljava, da je čista. Uglavnom u Egiptu imaju posebne, ovaj, kako se kažu, klinike, otvorene posebne klinike, liječenje devine omokraćom i devinim mlijekom. Dakle, imaš, kako se kaže to, neka terapija jel, koja traje nedelju dvije i cijeli dan, dakle, piješ to i to. Dakle, za, za izmjenu, za liječenje bolesti za koje dakle na zapadu nemaju lijeka. Svatate? Nam. I dakle čeo vallahi še, neke šejhove sam sreo koji su mi dakle govorili dakle o tome da oni to koriste i nudili su mi. Međutim alhamdulillah nismo nikad imali priliku ni potrebu za tim, jel? Uglavnom ne sumnjamo da je to halal i da je dozvoljeno. Svatate barekallahu fikum. Nam posebno jer postoje neke biljke koje su od dakle trnja, je tako? sa kojima se deva hrani. A one u sebi, dakle, sa, dakle imaju neke određene, jel, neki određeni lijek koji je i tekako uspješan kod mnogih bolesti. Allah te barek letala najbolje zna. Taj. Šala možemo o tome nekad govoriti. Posebno napravi drs o tome. Ima u tome puno koristi, vallahi. Dakle, jedan šejh što je, dakle, jedan karija u Medini što je, dakle, podučavao studente Kur'ana. Dakle, govorio, kaže, ja to, dakle, redovno, kaže, koristim. Ja? Dobro je, i za desne i tako. Taj, treća stvar, sve ostale životinje, odnosno stoka, čije se meso jel, jede, imaju, dakle, isti propis. Dakle, krava i konj, dakle, bala, dakle, je čista i nije prljava. Jel tako? Taj, zašto? Zato jer je isti, dakle, isti razlog dozvoljenosti, ista vrsta životinja, to je šta? Životinja koja je halal, koja se jede, tako, barek Allahu fikum, nam. Četvrta stvar koju izvlačimo iz ovog hadisa jeste dozvoljenost držanja hutbe ili predavanja ili vazova ili dersova na jahalici, je tako? Dakle, zašto? Zato što je čovjek, dakle, visoko da bi ga oni ostali čuli, jel? Može to, dakle, ja sam i to dozvoljeno, da se čovjek popine na haubu, od auta kako bi ga ostali videli kada drži predavanje. Samo nemoj lak da farbu da ošteti. Peta stvar kaže istihbabul hutab wal mawaiz ala al-amkinati al-aliya. Pohvaleno držanje hutbi ili vazova na nekom visokom mestu, ali anahu ablagu fil i'lam wal ifham, jer na takav način će dakle bolje onaj koji drži predavanje ili ders dostaviti onima koji su tamo, jel, koji su malo dalje i bolje će ga moći razumjeti, dakle kada se zna čovjek je dakle na jahalici ili na nekom visokom mestu, svi se okreću prema njemu i mogu da se koncentrišu na njegov, dakle, govor. Međutim, kada je tamo neko čuješ priča, ne znaš ga ni, ne zna ni džeje. Svata to barek alahofiku, dakle, pohvaljeno je. I zbog toga je, dakle, jedan od razloga je mimber. Jedan od primjera, kaže, ne razloga je mimber, barek alahofiku. Nam. I šesta stvar koju spominje ovde, kaže, iz tih babul hutba, sani ajami tešrik bimina, min wali amri muslimin au naibihi. Dakle, pohvaljeno je, dakle, hutba, dakle, drugi dana tashrika jel na mini, od, dakle, vladara muslimana ili onaj kojeg je on zadužio da predvodi hađije, nam. Kako bi ljudi, dakle, znali, li ja'le menas bakijete ahkamin menasik, wa ovaj da'il bejt, dakle, kako bi ljudi znali ostale propise hađa i šta ih čeka dakle, u sljedećim danima od, šta ti ja znam, bacenja kamenčića, obaveza tavafa, opresnog tavafa i tako dalje i tako dalje. Nam. Ta inna hadihi il minhu sallallahu alayhi sallam fi, hiya fi dhalike jom, jer je ova dakle, hutba koju je Allah poslanik držao na mini bila. Dakle, bila je na mini, nije bila na arefatu, već je bila na, na mini. Allah poslanik je, dakle, sahabima pojašnjavao propise hađa. Je tako? Taib. Sedma stvar, dževazu, dja'lil khatib, men yusaiduhu fi muhimmatihi Dakle, dozvoljenost da ona khatib hatib koji jel, drži uzbil koji govori da ima neko koji će mu pomagat. Dakle, kao što u ovom slučaju ovaj Asab držao, dakle, u drugim predajama se također spominje da je držao devu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme nam i bio je, dakle, tu u njegovoj blizini. Taj. Fi iblahi uh, wa u nasi au uh, teskinihim au tartibihim ili dakle da mu pomaže hatibu koji drži ders ili kutbu da pomaže u smislu kako će ove ostale smirit ili ih rasporedit ili ih pozva da slušaju i tako dalje i tako dalje svatate wala yu'tabar hadha min at-ta'ali wa al-kibriya yovo se dakle ne ubraja u oholjenje jel dakle da se čovjek uzdiže i da se oholi ne već dakle onaj koji govori on je sad zauzet sa obraćanjem ljudima a ovaj drugi je šta tu da organizuje ljude da im kaže smirite se saslušajte i tako dalje i tako dalje svatate ovo barekallahu lijepi. Kao ova naša braća ovdje u sobi kad najavljuju neko ko će držati predavanje, jel? Da pa kažu naš uvaženi šejih i tako dalje i tako dalje. Taj. Dakle, ovo se ne ubraja u oholost, niti jel, u, u uzdizanje madame, al kalbu mutma innen, ako je dakle srce jel, smireno, ima isprava nije. Inšallah, tada nastavit ćemo sljedeće jeste, opet. Ali nećemo više odgovarati nikome, Dakle, odgovorili smo samo jer nam je bilo vezano za naš hadis kojem smo govorili, jel? Pa nam je to, braće su nam ukazala na to, da određena braća čitaju i čitaju preporod, pa vade ove budalaštine čuju od ovih nadri šehova, jel? Da Allah sačuva, Allah la haule, la kutila, bila. Molim Allaha da prosti meni vama i svim muslimanima da Allah nagradi što ste došli da učite Allah, te barek, tada din, barek, Allah. صافينا وصرنا اخوان تركنا والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان مثل ما كان جسد كالبنيان صفينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال العليا صافينا وصلنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصلنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشاكل الحق ده عدوان مشاكل الحق ده عدوان مشاكل الحق ده عدوان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم الأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان